then the discussion is about the um, the principle of rights on the human platform. Więc dyskutujemy dzisiaj um, zasadę praw na ludzkim poziomie. So the first principle then to discuss is then what's human. Więc najpierw <clears throat> pierwsza zasada, która wymaga omówienia, to jest to, co jest ludzkie. So from the Vedic viewpoint, you have two aspects. Z wedyjskiego punktu widzenia są dwa aspekty. One is you have the human form of life. Pierwsze to to, że jest ludzka forma życia. And one you have human life. A drugie, że jest ludzkie życie. Right? So one is the form of a human though not necessarily a human lifestyle. Więc ktoś może mieć ludzką formę, ale jego styl życia może nie być ludzki. And then the other is one who actually follows the lifestyle of a human being. A drugi przypadek, kiedy ktoś faktycznie podąża za, przestrzega ludzkiego stylu życia. Right. So then naturally you'd see is that having the human form means you can still act like an animal, though you're doing it in a human form rather than an animal form. Czyli naturalnie można zobaczyć, że można mieć ludzką formę życia, jednakże działać jak zwierzę i nie przestrzegać ludzkiej kultury. Well, human life then would mean you're living the human lifestyle in the human form rather than an animal lifestyle. I czyli a ludzkie życie oznacza, że się żyje zgodnie z ludzką kulturą, w ludzkiej formie życia, a nie w zwierzęcej. So then, so then it comes down to so then how do you define human life? Więc to się sprowadza do tego, jak definiujemy ludzkie życie. And how do you define animal life? Prosimy, wejdźcie do środka, usiądźcie z przodu, żeby nie przeszkadzać w wykładzie. Są poduszki. Też są miejsca tutaj i tutaj. previously takes a bold step and moves forward. Yes. So then the Vedas then define animal life as that lifestyle which is uh, central concern is simply eating, sleeping, mating and defending. Więc Wedy definiują zwierzęce życie jako to, którego centralnym skupieniem, uwagą jest jedzenie, spanie, kopulacja czy rozmnażanie się i obrona. And then human life is then concerned with asking why. A ludzkie życie o, e, troszczy się na troszczy się kręci się wokół odpowiadania na pytanie dlaczego. Animals don't ask why, they just involve themselves. Zwierzęta nie pytają dlaczego, one tylko po prostu działają. So human life means you're asking why. Why am I here? Why am I suffering? What am I supposed to be doing? Ludzie, ludzkie Ludzka forma życia oznacza, że pytamy, dlaczego? Dlaczego tu jestem? Dlaczego cierpię? Co powinienem robić? So then the idea is that human life means that one's living a lifestyle that is in line with trying to understand who we are. Więc ludzkie życie oznacza, że nasz styl życia jest zgodny z tym, że próbujemy zrozumieć kim jestem. So than in trying to. Okay. So then, then <clears throat> so <clears throat> so then when we talk about rights human rights then we're talking about rights that uh, bring about or encourage or support trying to understand actually who we are and what life's about. Więc kiedy mówimy o ludzkich prawach, to są to prawa, mówimy o prawach, które będą wspierać, e, pomagać nam zrozumieć to, kim jesteśmy i e, po, tak, po co to wszystko ma działać. If we're talking about uh, rights in connection with eating, sleeping, mating, and defending, that's rights for all living entities. Jeśli mówimy o prawach tyczących się jedzenia, spania, prokreacji i obrony, to są prawa, które tyczą się wszystkich żywych istot. But it only becomes human rights when we're trying to elevate or improve the quality of our consciousness. Ale te prawa stają się ludzkie tylko wtedy, kiedy staramy się wznieść i poprawić naszą świadomość. So then in looking at these rights, rights means what what should be coming to you. Więc kiedy patrzymy na te prawa, to prawa wiążą się z tym, co powinno do nas przyjść. But if it's coming to you, it means it has to come from somewhere else. A jeśli to przychodzi do nas, to znaczy, że przychodzi skądś. So that's coming from somewhere else. That's what's called obligation a to, że to przychodzi skądś, to jest nazywane zobowiązaniem czy obowiązkiem. Right? So that means your rights are coming by someone else's obligation. Czyli twoje prawa przychodzą poprzez czyjeś obowiązki, zobowiązania. So then as we see, see that everybody has rights, that means then you're having to uh, your obligation is in taking part in them receiving their rights. Czyli ponieważ wszyscy mają prawa, to Twoje, y, z, drugiej strony, Twoje obowiązki, Twoje zobowiązania dostarczają komuś jego praw. So in other words, that's what makes community or society is that mutual acceptance of the rights and obligations that go with human life. I to jest to, co tworzy społeczność czy społeczeństwo. To jest to wzajemne przyjmowanie uzupełniających się praw i obowiązków. Now, one may ask, means so in the animal society, then it's centered around yourself, what you're going to get from it. Więc teraz w zwierzęcym społeczeństwie te rzeczy są skoncentrowane wokół samego siebie, wokół mnie, tego co ja z tego dostanę. Right? Then you have some animals that are a little bit more developed that they have their community, their herd or their hive or whatever it is. and they deal in the rights and obligations within their community. Są pewne bardziej rozwinięte zwierzęta, które mają jakieś swoje społeczności, czy to będzie sfora, czy stado, stado i y, zajmują się, czy działają zgodnie ze swoimi prawami w ramach takiej społeczności zwierząt. So it may become very sophisticated, their social structure. I taka społeczna struktura może być nawet bardzo skomplikowana, wyrafinowana. But it's still considered the social structure of animals because it's still only dealing with eating, sleeping, mating and defending. Ale nadal będziemy uważać taką e, strukturę społeczną za zwierzęcą, dopóki ona dotyczy wyłącznie jedzenia, spania, prokreacji i obrony. Right. So, even in the, we see within the humans that they may have a very developed social system, very sophisticated, very technologically developed or mechanically developed. But unless it's going beyond eating, sleeping, mating, and defending, then it's still just very fancy animals, very intelligent animals. Więc widzimy podobnie w społeczeństwach ludzkich istot, że chociaż nawet takie społeczeństwa mogą być bardzo wyrafinowane, skomplikowane, rozwinięte e, pod względem technologicznym czy mechanicznym, ciągle, dopóki cała ta struktura nie wychodzi poza, za, poza obszar jedzenia, spania, seksu i obrony, to ciągle będziemy uważać takie społeczeństwa za na poziomie zwierzęcym. What's spanie? Spanie, sleeping. Sleeping. Jedzenie, eating? Spani, sleeping. So that means on the Iberian Peninsula they do a lot of sleeping. no, do you understand? Siberian Peninsula? No, Iberia. Iberia. Czyli chodzi o y, Półwysep Iberyjski. Okay. Means Spain. Spain. So for Spain, Spain. probably <laughs> Spain. Hiszpania. Pa fiš, pa ne. Would you agree with me? it's, always funny between languages, the different words, how they... But there is Spania and Spanish. Spanish. okay. <laughs> okay. So. So now, if we're going to go into So that means then the rights and obligations then have to direct life. To znaczy, że na te prawa i obowiązki muszą kierować życiem. So that means basically what you have are things that are to be done, things that are not to be done. Czyli to są rzeczy, które muszą mówić nam, co mamy robić, czego mamy nie robić. So whatever is your level of consciousness, whatever is going to further the development of that, that's the things to do. Jakikolwiek jest twój poziom świadomości, cokolwiek będzie to rozwijać, to jest to, co należy robić. And the things that are going to uh, make impediments to your achieving that particular uh, position, that will be the uh, things that control or the things you should avoid. A rzeczy, które będą przeszkadzać w osiągnięciu takiej pozycji, są tymi rzeczami, które należy kontrolować, czy też je unikać. So then this is going to define how it works. Means otherwise you can say no, but I can do whatever I like. But then <clears throat> does that work within the context of your obligations that you owe, owe others? Więc to definiuje, jak to wszystko będzie działać w ludzkim społeczeństwie. Bo w przeciwnym wypadku można by powiedzieć, że nie, ja mogę robić, co mi się podoba. Ale czy to pokrywa się z naszymi prawami, które tworzą czyjeś, z naszymi obowiązkami, które tworzą czyjeś prawa? So one way to, uh, let's say, define the difference between uh, childhood and adulthood is that ability uh, to take responsibility in the way of obligations. Więc jedna z rzeczy, która odróżnia dzieciństwo od dorosłości, to jest umiejętność wzięcia odpowiedzialności za obowiązki. Right. The younger they are, the child, the more they're about their rights. Im dziecko jest młodsze, tym bardziej tylko zajmuje się swoimi prawami. And as they mature, then we see that they're able to accommodate, along with their rights, are the obligations that go along with that. Wraz z tym, jak dziecko dojrzewa, jest w stanie połączyć oprócz swoich praw również te obowiązki, które z tego wynikają. And then within the adults, those that are more committed, those who are more mature about and accepting and committing to their obligations, then you'll say that they're more developed. I dalej wśród osób dorosłych, te, które są bardziej e, poświęcone swoim obowiązkom, bardziej zadedykowane swoim obowiązkom, mówimy, że takie osoby są bardziej dojrzałe, bardziej rozwinięte. So we see is yes, rights are important, but that's only because people aren't following their obligations. Więc mówimy, że tak, prawa są ważne, ale tak jest dlatego, tylko dlatego, że ludzie nie wypełniają swoich obowiązków. So if everyone's focusing on what I should get, who's going to be focusing on what others should be getting? Jeśli każdy się skupia na tym, co ja powinienem dostawać, to kto myśli o tym, co inni powinni dostawać? Right? Eh? we may be, we may say no, but we're including everybody. My możemy powiedzieć, że nie, no przecież w ten sposób e, tak troszczymy się o wszystkich. But we're only including everybody in our group. Ale troszczymy się tylko o wszystkich w ramach naszej grupy. Right? With the same perspective. Osoby z tą samą perspektywą. And even if you are saying everybody, i nawet jeśli mówisz nie, wszyscy. So all 7 billion humans on the planet, we're at 7 billion now or we're above that? Approximately. Approximately. To czy na pewno to jest te 7 miliardów ludzi na tej planecie? Then uh, who's going to provide who's going to have the obligation to provide to those 7 billion? Czyli to jest obowiązek, żeby dostarczyć e, wszystkiego tym 7 miliardom. Right? So it's, it's a give and take position. To jest pozycja give and take. Dawanie i brania. Pozycja dawania i brania. Dawca i biorca. <laughs> So it's just like, let's say, economics, Czyli tak jak spójrzmy na na przykład ekonomii. where you make money, someone, someone else is paying money. Tam, gdzie ty zarabiasz, to znaczy, że ktoś płaci. And then your money, you'll take that and use that money. I ty bierzesz te pieniądze i ich używasz. And in using that money, then that's how that other person makes their money używając ich w ten sposób ktoś inny na tym zarabia. Right? Does that make sense? Yeah. So the whole point is that's how obligations and rights work. W ten sposób działają prawa i obowiązki. You're applying your obligations, it fulfills someone <coughs> else's rights. When they when they apply their obligations, it fulfills your rights. Ty mm, masz swoje prawa, które wynikają z czyichś obowiązków. Ty wypełniając swoje obowiązki, zapewniasz komuś jego prawa. So the Vedic concept is that if, if all the individuals focus on what their obligations are, it automatically takes care of everybody's rights. Więc w wedyjskiej koncepcji jest tak, że jeśli każdy się skupi na swoich obowiązkach, to automatycznie zapewnia wszystkim innym ich prawa. sense? Czy to ma sens? So now, what does that do? What's the advantage of this approach? I teraz co to daje? Jaka z tego korzyść, z takiego podejścia? The advantage is because then you're dealing on a personal platform. Bo korzyść jest taka, że wtedy masz do czynienia z innymi na personalnym poziomie. Right? Because personal means an individual. Ten personalny poziom znaczy, że mamy do czynienia z osobami. Impersonal means it's generic. Ten poziom impersonalny znaczy, że to jest tylko z og taką ogólną, czy z, tak, z klasą, z kategorią. Does that, does that make sense? Like if you say Polish, Tak jak mówimy na przykład o Polakach, it's generic. to jest coś ogólnego. It's not talking about any one person. Nie mówimy o konkretnej osobie. So, not talking about a person, it's impersonal. Nie mówiąc o jakiejś osobie, to jest impersonalne. Then you apply it. I dalej to stosujesz, Within Poland, then there's Warsaw, że w ramach Polski jest Warszawa, Yeah, and what are the people from Warsaw called? Jak są nazwani ludzie z Warszawy? Warszawites. Varsha. Vyatsas. Okay, so then that's there. Then within that, you have different areas, and that until you get down to this building here, and then within this building, we have number 33 sitting over here. And then, then now you're dealing with the person. Więc w ramach Warszawy mamy różne dzielnice. W ramach dzielnic mamy różne obszary, później będziemy mieli jeden budynek, później będziemy mieli tę salę. W tej sali tutaj mamy pana z koszulką 33 i wtedy mamy do czynienia z osobą. Right. So the interesting thing is, is you're talking about rights for everyone, but this <clears throat> rights for everyone is actually impersonal. It's not about any person. Więc to jest takie ciekawe, że niby mówimy o prawach dla wszystkich, ale to jest impersonalne. Nie mówi o żadnej konkretnej osobie. Right. While then the Vedic approach, it's all about relationships. So therefore, if I'm performing my obligations, that means whoever <clears throat> I'm interacting with as a person gets their specific benefit. Natomiast wedyjska koncepcja jest taka, że mówimy, uh, we're speaking about relationships, the first point, in the Vedic concept we're dealing with probably problem is I'm already thinking of the next thing, so <laughs> I don't remember at all what I w just edyjskiej koncepcji mamy do czynienia z zobowiązaniem w relacjach i to tworzy te personalne podejście. W momencie, kiedy my wykonujemy swoje obowiązki, to w tym momencie zabezpieczamy realizację praw czyjejś osoby. That's what happens when you go to Google. <laughs> you remember things. Yeah. So so the, the, what we may say no it's for everybody and we'll be saying that with the sentiment that it's personal but technically it's not więc możemy mówić że to jest e, takie e, dla wszystkich i mamy mówiąc to takie zabarwienie że to jest e, takie personalne ale jak nas to spojrzymy technicznie to nie jest personalne means our intent may be personal my możemy mieć taką intencję but how will it be applied ale w jaki sposób to się przekłada w praktyce. Because all of us are supposed to get our rights by some other also impersonal uh, uh, whatever it is entity performing their obligations that we get it. Więc my mamy otrzymać swoje prawa w wyniku tego, że pewna inna jakaś impersonalna jednostka będzie wykonywać e, swoje obowiązki i my to mamy dostać. Right? So the difficulty is that means on a political or economic platform, then that's fine. Trudność leży w tym, że to jest ok na poziomie ekonomicznym czy politycznym. But on a personal platform, then we're not going to get any taste from it. Ale na poziomie personalnym, międzyludzkim, nie otrzymamy z czegoś takiego żadnego smaku. Right. So the Vedic concept is, is that as an individual, it's about what taste or what experiences that we're gaining in the performance of our activities. Więc w wedyjskiej koncepcji e, tutaj chodzi o to, jakie doświadczenie, jaki smak otrzymujemy z wykonywania różnych czynności, relacji. So, the experience comes from relationship. Doświadczenie pochodzi z relacji. So then from the Vedic uh, definition, then you have five levels of, you could say, consciousness by which we're going to get experiences. Więc z, e, mamy pięć poziomów, z których można otrzymywać różne doświadczenia. Right? So the first platform is self-centered. Pierwszy poziom to jest poziom skoncentrowany na ja, egocentryczny. Right? So it's about ourselves, what we're going to get. Skoncentrowany na nas samych, tego co my otrzymamy. And of course, ourselves interacting with uh, the sense objects, there's going to be some experience gained. I oczywiście my, mając kontakt z przedmiotami zmysłów, otrzymamy z tego jakieś doświadczenie. But higher than that is when we're not worried just about our own sensual benefit, but about others' sensual benefit. poziom wyżej, kiedy nie, mam, nie martwimy się tylko o nasze zmysłowe korzyści, tylko również o korzyści in, zmysłowe innych. Right. So then we're going to cooperate together as a as a group so that everybody in the group can appreciate getting their particular uh, how you say facilities. Wtedy będziemy współpracować jako grupa po to, żeby jako cała grupa, żebyśmy otrzymali nasze te upragnione udogodnienia. But our relationships based on just if we cooperate, we get more, not beyond that. Ale nasze związki wynikają tylko z tego, że tak, współpracując otrzymamy więcej, nic ponadto. Right? Alone I can get a certain amount, but if we work together we can get more. Sam dostanę coś, jeśli będziemy pracować razem dostanę więcej. So as long as everyone's doing their part and not disturbing anyone else then it's a happy society. Tak długo jak każdy wykonuje swoją rolę i nie niepokoi innych, to mamy szczęśliwe społeczeństwo. But as we see, it's still just dealing on the platform of the animals. Ale jak możemy zobaczyć, to ciągle jedynie e, tyczy się tego zwierzęcego poziomu. What we're going to get on the way of our eating, sleeping, mating. Czyli co otrzymamy w ramach naszego jedzenia, spania, łączenia się w pary obrony. Then when we come to the third level of consciousness, jak dojdziemy do trzeciego poziomu świadomości, <clears throat> then it's about what are the rules, what are we supposed to be following. To wtedy mówi to o zasadach, czego powinniśmy przestrzegać. In other words, what are my duties, what are my obligations? <clears throat> Jakie są moje obowiązki, zobowiązania? Right? Because it, like we explained, in my performance of my obligations, Others will get their rights, and by them performing their obligations, I'll get my rights. Bo tak jak mówiliśmy, my wykonując swoje obowiązki, dostarczamy innym ich praw, inni wykonując swoje obowiązki, dostarczają nam naszych praw. But the difference is, I'm switching from focusing on my rights or myself to my obligations, which means my relationship with others. Różnica y, jest taka, że my wykonując mm, tu już jest jakby inne podejście, że my nie skupiamy się na ich, nie skupiamy się na naszych prawach, lecz skupiamy się na naszych obowiązkach. So it's more on others and the relationship with them rather than myself and the relationship of others to myself. Skupiamy się na innych i ich związku z nami, a nie na nas i ich. I, tak? Czyli skupiamy się na innych i Skupiamy się na relacji naszej z innymi, czyli my jesteśmy w stanie bardziej dawać w tej relacji, a nie jest tak, że jesteśmy my na środku i wszyscy, i ta relacja nie jest taka, e, z której my mamy korzystać. So, That is then in the Vedic consideration where human life begins. Więc z y, wedyjskiego punktu widzenia od tego zaczyna się ludzkie życie. Right? because it's yeah. so then going beyond that you can go the fourth level of consciousness is then where you understand that we're the soul and not the body Więc jeszcze idąc dalej do czwartego poziomu, kiedy jesteśmy w stanie zrozumieć, że jesteśmy duszą y, poza tym ciałem. So then in this it makes it easier to perform your duties because there's not so much attachment to the particular uh, you know, physical or uh, mental, intellectual benefits you'll gain from it. I wtedy łatwiej jest nam wykonywać nasze obowiązki, dlatego że nie ma tak dużego przywiązania do różnych cielesnych czy umysłowych korzyści, jakie moglibyśmy z tego osiągać lub nie. Right? Because in the performance of activities, if you're detached from what you're going to get from it, you can focus more on the activity and do the activity better jeśli wykonując czynności nie jesteśmy skupieni na tym, co otrzymamy z danej czynności, wtedy możemy być bardziej skupieni na danej czynności i to przyniesie lepszy rezultat. Hmm. Does that make sense? Czy to ma yeah. sens? So then that platform then brings you the point of where you're able to uh, generate a detachment from the material phenomena. Więc to tworzy takie zjawisko, wolności od przywiązania do materialnego zjawiska. But at the same time being able to maintain proper relationships and interactions with everyone. Ale jednocześnie, żeby zachować właściwe związki i relacje z innymi. Right? Because it's it, the the results of activity are what you're detached from. Bo jesteśmy wolni od przywiązania od rezultatów czynności. So there's no problem in performing the activities. Więc nie ma problemu ze spełnianiem czynności. Right? Otherwise the tendency is if I'm not interested in the result, I don't do anything. Bo w przeciwnym razie, jeśli nie jestem zainteresowany, tak normalnie zazwyczaj na takim niższym poziomie, jeśli nie jestem zainteresowany rezultatem, no to nie wykonuję danej czynności. I'm not hungry, I don't cook. Nie jestem głodny, to nie gotuję. I'm hungry, I cook. Jak jestem głodny, to gotuję. Right? But in this way is you can cook because you're cooking for the benefit of others, but you don't need to eat. Ale tutaj jestem, nie jestem głodny, ale gotuję dla korzyści innych, chociaż nie muszę jeść. So you can see is that slowly, slowly the consciousness is going up on these levels. Więc na tych poziomach stopniowo, stopniowo świadomość się podnosi. Right? So then the fifth level of consciousness. Na piątym poziomie świadomości. Then that's defined as where we're bringing our consciousness in line with that of the supreme to tam definiujemy to, że nasza świadomość staje się w harmonii z, zgodna z najwyższym. Right? Means the supreme as means on you have three levels. I teraz e, ten aspekt najwyższego czy Boga ma trzy poziomy, czy trzy so, aspekty. Means you have the generic, like we said, the impersonal jest ten poziom ogólny, czyli impersonalny. Right. Which, you know, the supreme or the oneness or, you know, any of these kind of terminologies. Czyli tutaj wszystkie te takie nazwy jak właśnie najwyższy czy jedność. Yeah, the next aspect is then we see the supreme as the uh, creator, the maintainer, destroyer, the witness, the judge, the lawmaker, these kind of aspects. Kolejny poziom, kiedy postrzegamy najwyższego czy Boga jako e, stwórcę, sędziego, świadka, wszechobecnego, twórcę praw, twórcę praw i wszystkie takie aspekty. And then the third level then is where you see the supreme as a person. A trzeci poziom, kiedy widzimy najwyższego czy Boga jako <clears throat> osobę. Right, so the first position is supreme, the second position we'd say is God. The third position is beyond the position of God where the, we're dealing with the person. I więc ten pierwszy poziom nazywamy najwyższym, drugi Bogiem, trzeci jest ponad Bogiem, kiedy mamy do czynienia faktycznie z Bogiem jako osobą. So since they, the position is how to develop a relationship with the Supreme, then that means developing relationships with others within the context of the creation of the Supreme or the energy of the Supreme must also be uh, cultivated at the same time. Więc ponieważ tutaj E, mówimy o pozycji rozbijania relacji z Najwyższym, to wtedy kultywowanie tych relacji z innymi również musi być zgodne z prawami Najwyższego, z, być w kontekście widzenia wszystkiego jako jego energii. So, in we see that working at this fifth level of consciousness, it already includes the other four. Więc możemy zobaczyć, że pracowanie na tym piątym poziomie świadomości już zawiera w sobie wszystkie cztery pozostałe. So dealing with the supreme is a person and that relationship. Więc um, bycie w kontakcie z najwyższym w tym kontekście means you're a person to znaczy, że ty jesteś osobą. So your needs are being taken care of. Twoje potrzeby są spełnione. Others are persons. Inni są osobami. So therefore you're interacting with them, they're taken care of. I dlatego ty masz e, relacje z innymi i w ten sposób ich potrzeby też są spełnione. How does that function? jak to działa? because all these relationships should be in relationship to the supreme, so therefore we're following the laws given by the supreme. Dlatego, że wszystkie te relacje powinny być w harmonii z relacją z najwyższym i przestrzegamy, działając w tych relacjach, przestrzegamy praw danych przez najwyższego. Right? So that takes care of that, then we're doing all the proper things, our duties. Then that brings us to the level of if we understand that we're the soul, not the body, then that gives us the ability to function within this world, but to keep our consciousness beyond this world. Więc takie podejście automatycznie pozwala nam wypełniać wszystkie nasze obowiązki i dalej, mając relacje z innymi, w ten sposób dochodzimy do pozycji, że rozumiemy to, że nie jesteśmy tym ciałem, co da, pozwala nam Y, działać w tym świecie i jednocześnie być ponad tym światem. Right. And so then that the fifth, fifth level includes all these others. Więc w ten sposób ten piąty poziom świadomości zawiera w sobie te wszystkie cztery pozostałe. So now we see it's the personal, the, re, the personal relationships are actually the focus of the Vedic version. Więc możemy zobaczyć, że tutaj jest to właśnie pe, to personalne podejście, które jest takim hmm, istotą w tej wedyjskiej koncepcji. So, now one would say is, okay, but that's nice, but how does that fit into the contemporary context? Ktoś mi powiedzieć, że no dobrze, super, ale jak to teraz się wpasowywuje we współczesny kontekst? The point is, a living entity performs an activity to get a result. Punkt jest taki, że żywa istota wykonuje czynności, żeby osiągnąć rezultat. Right but it's not the result specifically we're looking for. It's the experience of that result is what we're looking for. Ale to nie szukamy konkretnego rezultatu, tylko doświadczenia tego rezultatu. Right? Means you see the billboard. Tak jak możemy zobaczyć reklamę. In the billboard they're advertising something. Na reklamie coś reklamują. And what they're advertising, then you see somebody there smiling. I jak coś reklamują, ktoś na reklamie się uśmiecha. So why are you buying that thing? Dlaczego kupujesz tę rzecz? Because it's so technically very good. Dlatego, że jest technicznie rzecz biorąc taka dobra. Because of the smile. Nie, dzięki temu uśmiechowi. So now if you buy that thing and you smile, you'll consider it was a valuable investment. Że jak kupisz tę rzecz i będziesz się uśmiechać, to uznasz, że to była wartościowa, e, wartościowy zakup. But if you buy it and you don't smile, then you'll consider it a waste of time. Jeśli to kupisz i się nie będziesz uśmiechać, to uznasz to za stratę czasu. Right? Does that make sense? Czy to ma sens? So, the whole point is is if you're getting the experience, then the secondary aspects or the external aren't actually the important point. Więc istotą jest to, że jeśli otrzymujemy to pożądane doświadczenie, to te drugorzędne aspekty tak naprawdę nie są takie ważne. Mm. So the Vedic concept is the you deal the, with the mechanics of this world, what is effective. Więc wedyjska koncepcja mówi, żeby zajmować się rzeczami związanymi z tym światem w sposób przynoszący właściwe efekty. Right? So that's why all the different laws are there. I po to istnieją te wszystkie różne prawa. Right? You follow the laws of nature, then you get a good result. Przestrzegasz praw natury, to otrzymasz dobry rezultat. You don't follow the laws of nature, you don't get a good result. Jeśli nie będziesz przestrzegać praw natury, to nie otrzymasz dobrego rezultatu. Does that, make sense? So the idea is that the laws are there simply that you get a better facility. Więc idea leży w tym, że Prawa są tam po to, tylko po to, żeby otrzymać lepsze udogodnienia. But it's not actually about the facility. It's about what experience you'll get from that facility. Ale to nie są ważne tak naprawdę te udogodnienia, ale to jakie doświadczenie będziesz mieć z takich udogodnień. Mm -hmm. Because the Vedic concept is switch the consciousness from looking at the external to looking what's beyond that, what that the personal aspect. Wedyjska koncepcja jest po to, żeby z przenieść nasz punkt skupienia z Z przedmiotów, czy z jakiegoś przedmiotu zewnętrznego no, na coś, co jest za tą rzeczą zewnętrzną. Right? Because the activity you do, that's generic. Dlatego, że czynności, które wykonujesz, to jest coś ogólnego. It's actually impersonal. Tak naprawdę to jest impersonalne. But the experience you get from it, that's personal. Ale doświadczenie, jakie ci to daje, to jest personalne. Well, it's like say the science of cooking. Tak jak powiedzmy nauka gotowania. That's generic. To jest coś ogólnego. Right? It doesn't matter what cuisine it is, it follows the same laws. Nie ma znaczenia jaki, e, jaka to byłaby kuchnia, z jakiego kraju, zawsze przestrzega tych samych praw. Right? But now, what experience you gain from that cooking, that's the personal ale teraz jakie doświadczenie ty otrzymasz z tej danej kuchni, to jest personalne. What's yaki? Which, which I thought in connection with cooking, you were saying it's yaki, so. okay. Everyone was funny. So, so we see it's about getting the right experience. Więc możemy zobaczyć, że tutaj chodzi o otrzymanie właściwego doświadczenia. And generally we connect our experience with the quality of what we're doing. I zazwyczaj od, e, łączymy nasze doświadczenie z jakością tego, co robimy. But they're not necessarily connected. Ale te rzeczy nie, niekoniecznie są powiązane. Little kids are out in the backyard. Małe dzieci mogą być e, na, na podwórku. Right? And they're, you know, playing that they're cooking. I bawią się w gotowanie. And they're eating. I niby jedzą. And the experience they're getting from their eating out in the backyard may be way better than the adult who's sitting in their fancy restaurant and that, you know, but it's a power lunch or, you know, there's some problem in the relationship or, you know, they're worried about something else. And so they don't actually get an experience, though the quality of what they're eating is better. i doświadczenie, jakie te dzieci mają, może być e, znacznie lepsze niż osoba, która będzie gdzieś siedzieć w jakiejś wyszukanej restauracji, ale może akurat ma jakieś e, poważne dyskusje przy obiedzie, albo może ma jakiś problem w relacji, czy myśli o czymś innym i nie, nie otrzymuje żadnego dobrego doświadczenia z jedzenia, chociaż technicznie jakość tych wszystkich udogodnień jest lepsza. So the experience is what we're looking for. Więc tutaj patrzymy i szukamy właśnie tego doświadczenia. And so this Vedic gives what techniques to use, but it's not about the techniques and the result. It's about the experience. <laughs> Więc Wedy dają nam techniki, jakich e, powinniśmy używać, ale tutaj nie są ważne te techniki i rezultaty, ale doświadczenie, jakie to daje. And then of the result or the experience then it also should be the highest on the fifth level of consciousness. I dalej ten e, rezultat czy doświadczenie również powinien być na tym najwyższym poziomie, czyli piątym poziomie świadomości. So it's about the personal, not the generic. Czyli to będzie wtedy personalne, a nie takie ogólne. Within that is the experience you gain. I w ramach tego jest doświadczenie, jakie osiągasz. And of the experience, then you're trying to get the highest level of experience or of functioning within the fifth level of consciousness. A w doświadczeniu starasz się otrzymać najwyższe doświadczenie, czyli działać w ramach piątego poziomu świadomości. Because then you're dealing with with uh, personal on the unlimited platform. Bo wtedy masz do czynienia z tym personalnym aspektem w nieskończonym, na nieskończonym poziomie. Juliusza Psile jest przekonana o tym, że to właśnie się spełniło. You know, so that's... Jestem piąty poziom. Maharaj, później będzie czas na pytania. She's asking e, a question. It, it's So let, let's, let, let, let's take time for questions. It's Oh, ah, okay. Yeah. Oh, no, well, no we're almost there. It's just, so does, does this make sense? this is what it's for. So, unfortunately, this is the opposite of what you're taught. Więc to wszystko tak naprawdę właśnie istnieje po to, ale na nieszczęście jest to przeciwieństwo tego, czego się uczycie. Right? Czyli jesteście uczeni. Means you go to school to get knowledge so you have a skill. Idziecie do szkoły, żeby zdobyć umiejętności, żeby się uczyć, żeby zdobyć umiejętności. Right? It's not about the personal uh, relationships, it's not about the experiences. <clears throat> the idea is that you have knowledge, skill, then that will make your life successful. Nie ma tam kwestii mm, tego personalności, nie ma nie mówi się o doświadczeniu, tylko jest idea, że jak będziesz mieć umiejętność, to będzie sukces w życiu. Okay. But it's actually the opposite. Otherwise, people are becoming more and more knowledgeable, more and more qualified, but they're becoming less and less satisfied. Ale tak naprawdę jest odwrotnie. Ludzie stają się coraz bardziej uczeni, coraz bardziej kwalifikowani, ale są coraz mniej zadowoleni. Right? Does that make sense? Let's say we're driving, you know, this main road right here, the Pławską. Yeah. Okay. So you are driving down that, and you're stuck in traffic. Powiedzmy, że jedziesz puławką marszałkowską i utknąłeś w korku. So whether you are sitting in the, you know, the little Fiat 500 or you're sitting there in your 4x4, you know, Porsche Cayenne, you're still stuck in traffic. Czy siedzisz w malutkim Fiacie 500 czy w e, Porsche Cayenne z napędem na cztery koła, tak czy inaczej utknąłeś w korku. So mechanically it's the same. It doesn't matter what you're in. Mechanicznie to jest bez znaczenia. To jest to samo. So the person in the Porsche can think, my situation being stuck in traffic is better than your position. <laughs> Osoba w Porsche może sobie myśleć, że jest w lepszej sytuacji niż ty. It just struck me. Maybe that's why. Maybe that's why people like four by fours. Since you're up, you can look down on everybody else. To tak mnie zastanawia właśnie. Może dlatego ludzie lubią samochody z napędem na cztery koła, bo siedzą trochę wyżej i patrzą na innych z góry. You know, which works pretty good unless the person next to you is in you know a Ferrari, you know, then yeah, they are way down. <laughs> They're still way above you when it comes to status. Więc no okej, okay, to się sprawdza, dopóki ktoś obok ciebie nie będzie w Ferrari, bo może patrzysz na niego z góry, ale tak naprawdę on jest daleko ponad tobą. Right. But the point is, is it's, it's the experience you're gaining what worries you. Ale istotą jest to, jakie doświadczenie z tego osiągasz. To tak naprawdę nas e, tutaj Zajmuje. Zajmuje. You're sitting in the car, you're with friends, you have some music on, you're laughing, you're joking. You don't care that you're stuck in traffic. Jak siedzisz w samochodzie z przyjaciółmi, rozmawiasz, śmiejesz się, słuchasz muzyki, to w ogóle cię nie obchodzi to, że utknąłeś w korku. You understand? So it's not the external that bothers you. Więc or gives you happiness. To nie są te zewnętrzne rzeczy, które nas martwią czy dają szczęście. It's how you interpret it. Tylko to jak to interpretujesz? So therefore the Vedics are recommending that you interpret it on the top level of consciousness in relationship with developing love for the Supreme. Więc Wedy mówią, żeby właśnie interpretować te rzeczy na piątym poziomie świadomości, w, widzieć je w związku z najwyższym w ten sposób, żeby rozwijać miłość do najwyższego. So it's not means these other things you do because it gets you a job, you maintain yourself. That's what you do. E, Pozostała rzecz to jest to, co musisz robić, żeby mieć pracę, żeby się utrzymać. But it's not going to make you happy. Ale to ci nie da szczęścia. Right? We came here, I think, for 1,099 was zlotys. Then you can go and look at the faceless lady down in um, what is it, in Egypt. Tak jak widzieliśmy reklamę jadąc tutaj, że za 1990 zł możesz polecieć sobie do Egiptu i oglądać e, piękne kobiety bez twarzy. Chodziło o Sfinksę, chodziło o Sfinksę w Egipcie. Piękne. Yes. But now all the Egyptians are there. They can look at it anytime they want, but it's not we are not noticing that they're on the top of the list of the happiest people in the world because they get to look at the Sphinx. Egipcjanie oczywiście mieszkający w Egipcie mogą patrzeć na Sfinksa kiedy chcą, ale to wcale nie czyni ich najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Um, it struck me once the strongest when I, was in the New York airport. To mnie raz tak bardzo uderzyło. Byłem na lotnisku w Nowym Jorku. I was flying to Los Angeles. I leciałem do Los Angeles. and everywhere in the airport they were they were advertising go to LA, you know, enjoy, be happy, this and that, you know, like that. I wszędzie były reklamy na lotnisku. Leć do Los Angeles, ciesz się i bądź szczęśliwy. And then, then I arrived in Los Angeles. Then, when I was leaving Los Angeles going to New York, I noticed all the posters were saying, "Visit New York, be happy." <laughs> Jak wylatywałem z Los Angeles, te wszystkie plakaty, odwiedź Nowy Jork, bądź szczęśliwy. So, in other words, it's trying to create something in which you interpret it as it's nice. Innymi słowy, to próbuje stworzyć taką sytuację, żebyś ty interpretował coś jako fajne czy miłe. Does that make sense? So, therefore, if you interpret it in relationship to God consciousness, I dlatego jeśli interpretujesz to w relacji ze świadomością Boga and of God consciousness and that in connection with the God as a person. I dalej w ramach świadomości Boga łącząc e, czy widząc Boga łącząc e, to z Bogiem jako z osobą. And then of that that relationship based on affection. I w ramach tego jeszcze dalej w relacji z nim w oparciu o uczucia, that will give you the highest experience for all the knowledge and activities that you have. To da ci najwyższe doświadczenie e, wynikające z całej tej wiedzy i doświadczenia, jakie masz. And because that's functioning on the platform of eternity, the experience and results you'll get will also have that effect. I ponieważ to funkcjonuje na poziomie wieczności, to rezultaty i doświadczenia jakie to będzie przynosić, również będzie na tym poziomie. And we, as the soul, trying to squeeze that from what we're seeing here, then the problem is, is everything here being temporary, it also only gives us a temporary experience. A my jako dusze szukamy tego i staramy się to wycisnąć ze wszystkiego, co jest nam dostępne. A problem leży w tym, że te wszystkie rzeczy, z którymi mamy do czynienia tutaj, w tym świecie są tymczasowe, więc to nam samo w sobie przynosi również tylko tymczasowe doświadczenie. And so that's the whole point of yoga. Więc to jest właśnie istotą całej jogi. How to connect to the supreme. Jak połączyć się z najwyższym. And connecting with the supreme with that affection or love. I połączenie się z najwyższym z uczuciem czy z miłością. Right? That in Sanskrit then is, is bhakti. To w sanskrycie jest właśnie bhakti. So that's the bhakti yogi. I to jest bhakti yoga. Right? So the When I say yogi, he says yoga. When I say yoga, he says yogi. <laughs> Bhakti yogi. A person, Bhakti yogi. no, I'm just saying it's funny because probably this is how the Polish works. I was like, why do you say that? Like, oh, okay. It's just the grammar. So, um, that's the whole perspective. Więc to jest właśnie cała ta perspektywa. of the Vedic is how we as individuals, as persons, w wedyjskiej koncepcji, w jaki sposób my jako indywidualne osoby can deal with others as persons. Możemy mieć relacje z innymi jak z osobami. In such a way that we can develop a relationship with the supreme person. W taki sposób, żeby rozwijać relacje z najwyższą osobą. And actually find the kind of happiness that we're looking for. I faktycznie znaleźć szczęście, jakiego szukamy. So now, some questions or anything on this? Więc teraz może być czas na pytania na ten temat. Co? Kiedy dusza będąca w ciele mm, uświadomi sobie, w jaki sposób sobie uświadomi to, że znajduje się na tym piątym poziomie? Mm. how a soul in the body can become aware or realize that he or she is on the fifth level? By trying to interpret everything in connection with the Lord. Przez staranie interpretowania, przez staranie się interpretowania wszystkiego w związku z Panem. Right, because as we mentioned, the third level means we're following the directions that are given in, in, in Scripture. Bo tak jak mówiliśmy, ten trzeci poziom to znaczy, że staramy się przestrzegać instrukcji danych w pismach. So that means we're working with um, theistic authority. To znaczy, że pracujemy z autorytetem teistycznym, czy tak, danym od Boga. Right? So, because if we're only working by what I feel, or we're working by what we as a group agree to. Jeśli tylko pracujemy na podstawie tego, co ja czuję, albo na co my jako grupa się zgadzamy, It's not theistic. to nie ma, w, nie jest teistyczne, nie ma w tym tego aspektu od Boga. In other words, it's what we want to do. To, co my chcemy robić. But the third level of consciousness means where we accept the natural laws of the universe. Ale trzeci poziom świadomości to znaczy, że przyjmujemy te naturalne prawa wszechświata. Because the laws work. Bo prawa działają. Whatever we feel like, that doesn't necessarily work. Cokolwiek my czujemy, to wcale niekoniecznie tak jest. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Czasami to działa, czasami nie. So that's why we stick to the original laws or the natural laws of the universe. Dlatego trzymamy się tych pierwotnych praw, czy tych naturalnych praw wszechświata. Then things run more smoothly. I wtedy rzeczy działają bardziej gładko. So then, with that, then we see is that then we can take that up, in, introducing into it, understanding we're the soul, not the body, and that these things are done in connection with the Supreme. Then that's how it establishes ourselves there. I dalej z tym możemy dodajemy do tego to zrozumienie, że działamy jako dusza poza ciałem i dalej jeszcze ponad tym to prowadzi do tego, żeby robić to wszystko w relacji z Najwyższym i to ustala, ustanawia nas na tym piątym poziomie. To znaczy, że poziom świadomości e, danej osoby, na przykład mój poziom świadomości jest e, niezależny od tego, co te prawa natury z piątego poziomu będą działać, tak? Nie, z trzeciego to jest poziom świadomości Może. jako przycisk, tak? Ja, ja działam z poziomu na przykład świadomości trzeciego i wydaje mi się, że jestem w tym poziomie, tym poziomie co wcale nie znaczy, może, że Gabrielu, musi to, to być piąty poziom. Później przeczytanie. Może w personalnie żeby łatwiej mu przetłumaczyć. Z kompleksu tak, żeby łatwiej mogło przetłumaczyć. To, to, to, może znaczy, poziom później, świadomości to może osoby, później się wytłumaczymy personalnie. Wydaje mi się, że to mamy jakiś udzielił odpowiedzi już to pytanie. co on mówi, tylko chcę od niego usłyszeć, od Maharacza, y, czy na przykład ten mój poziom świadomości, który ja mam, gdzie mi się wydaje, że ja będąc na przykład na tym trzecim to, poziomie działania, to tak już trzeciego poziomu personalne, wiesz co, może po, pozwólmy, żeby to już personalnie było. No dobrze, to skończmy, nie mam więcej pytań. Dziękuję. Kaori Przewód, ty miałeś pytanie? Ja później jeszcze. Tak. Nie, nie. Y, jestem w roku 28 lat i na początku poczułam się tak bardzo szczęśliwa, chyba najszczęśliwsza, że dołożyłam sobie właśnie modlitwę za ludzkość. I codziennie się modlę. I teraz jak widzę, jak ta ludzkość się degraduje, to czy moja modlitwa jest niewłaściwa, czy jakby Krishna ma jakieś inne plany? I've been on Krishna consciousness since 28 years and every day I've been praying for humanity and I can see that humanity is degrading, is my prayer uh, improper? The, but what are you praying for for humanity? Ale o co się modlisz za ludzkość? We pray for humanity, but what are we offering to humanity? Modlisz się za ludzkość, ale co ofiarowujesz ludzkości? No, modlitwę, to znaczy chciałabym, żeby wszyscy ludzie byli wielbicielami Kryszny, żeby spełniło się marzenie Pana Czajtani. prayer. I would like that uh, everybody become a uh, devotee of Krishna, that Lord Chaitanya's wish becomes fulfilled. Okay. And so, but is it, see, when you're dealing in the personal context, kiedy mm, masz do czynienia z personalnym kontekstem, that means that it's interaction, it's relationship. To znaczy, że to, to ma do czynienia z relacjami, interakcją między osobami. So what action is being performed? Jakie działanie wykonujesz? Means that the prayer is there, then that means that the position is strong. Modlisz się, ok, czyli to jest mocna pozycja. But then the next step is what will you, how will you apply that? Ale następny krok, y, jak to zastosujesz w praktyce? daje ludziom prasada, nie daje nikomu napiwku, ale fryzjerce wszędzie daje prasadam, albo orzeszki, albo paprika. I give everybody prasadam, I don't give them tips, which people call in Polish for beer, but I give everybody prasadam. Okay, so then that's, then that's nice. Więc to bardzo dobrze. So you're dealing on the eternal platform. Więc masz tutaj do czynienia z działasz na poziomie wieczności. So then whatever benefit someone gets from uh, a spiritual activity, that's always their eternal. Więc jakiekolwiek ktoś otrzymuje korzyści z duchowych czynności, one są wieczne. But also at the same time if people act within material consciousness. Ale też jednocześnie w ramach tego, kiedy ludzie działają w y, materialnej świadomości, they'll get material results. Otrzymają materialne rezultaty. So since the contemporary civilization is working within material activities, więc ponieważ współczesna cywilizacja działa w ramach materialnych czynności, they'll naturally get material results. naturalnie otrzymują materialne rezultaty. And material results then are always temporary. A materialne rezultaty zawsze są tymczasowe. So no one is ever satisfied. Więc nikt nigdy nie jest zadowolony. And so at whatever point of society you are in history, everybody's always saying how it's worse. Dlatego bez względu na to, w na który okres historii byś nie spotkała, cał, spojrzała całej ludzkości, ludzie tam zawsze mówią o tym, że jest coraz gorzej. Like, I remember when we were kids, then our parents would say that the Beatles sounded like noise. Ja pamiętam, jak my byliśmy dziećmi, to nasi rodzice mówili, że Beatlesi po prostu to brzmi jak straszny hałas. You know, so Frank Sinatra was so much better. Że Frank Sinatra jest znacznie lepszy. But now, when you listen back, you listen to the Beatles, there's actually some melody and stuff like that. It's quite pleasant. Ale teraz, jak słuchasz Beatlesów, no to tam przynajmniej jest jakaś melodia, jest coś w tym miłego. You understand? So the point is, is whatever, where, since you're in the material world, any perspective from the material platform will always be not nice. Więc chodzi o to, że ponieważ jesteśmy w materialnym świecie, to każda perspektywa w ramach tego materialnego świata zawsze jest zła. So therefore, those who focus on that, it will always degrade. I dlatego ci, którzy się na tym skupiają, widzą, że zawsze wszystko się degraduje. Because we're not looking at the fifth level, fourth level, third level, and even the second level where they want to cooperate together, but now the focus is on the first level. Dlatego, że nie patrzymy, nie widzimy ani piątego poziomu, ani czwartego <clears throat> ani trzeciego poziomu świadomości, nawet drugiego nie tak dużo. Teraz każdy się skupia wyłącznie na tym, co sam dostaje. Right. So the focus, the advertising is about what benefit you'll get and how you'll enjoy. Więc e, ten cały punkt skupienia całego świata, czy reklamy, wszystko propagują to, co ty z tego dostaniesz, jak ty będziesz się cieszyć. How others will be jealous or envious and how happy you'll feel because of that. Inni będą ci zazdrościć, jaki ty będziesz z tego szczęśliwy. You know what I'm saying? So naturally, it won't be a good result. Więc naturalnie to nie da dobrych rezultatów. Right? So when you're dealing with the soul, who's been in the material world since time immemorial. Więc jak masz do czynienia z duszą, która jest w materialnym świecie od niepamiętnych czasów, then you're talking that it may take some time for all the effect of all this prashadam to, to uh, show its ben full benefit. To mm, musisz zrozumieć, że żeby tej duszy to, przynio- to regularne dawanie prasadam przyniosło te właściwe duchowe korzyści, zajmie trochę czasu. But at some point it gives the fruit. Ale w pewnym momencie przyniesie rezultat owoce. It's a matter of volume. To kwestia tej ilości tego. So therefore just keep giving out Dlatego po prostu dawaj dalej prasadam. And it will have an effect. I to przyniesie efekty. We may not see it, but it will be there. Możemy tego nie zobaczymy, ale to na pewno będzie. To znaczy pocieszyłam się, że moja fryzjerka, której do, ciągle daję orzeszki i nagle pali papierosy, ale już dobry pół, że zaczęła się wstydzić tego. Jak mnie zobaczyła i paliła papierosa, szybko uciekła, żebym ja tego nie widziała. The barber, when she was giving, she was smoking and she realized that it's a wrong activity and hiding it. Maybe we'll, maybe we'll proceed to the question. yeah, what I'm just saying, it's an improvement. Tak, więc jest jakaś poprawa. It just takes time. To wymaga czasu. Yes. Mm, chciałem zadać pytanie, że tak jak Mucheracz mówił o, o tym trzecim poziomie, że żeby właściwie, z tego co rozumiem, żeby właściwie wykonywać swoje obowiązki, to wymaga również e, relacji z innymi, to wymaga również zmiany naszej tożsamości, a ostatecznie to wymaga również oczyszczenia naszej tożsamości, żeby rozumieć ten czwarty poziom świadomości, że jesteśmy duszą poza ciałem, żeby móc właściwie wykonywać swoje obowiązki. Marge? As you spoke, understand that uh, to actually perf properly perform our duties and like yes, per perform our duties to bring others' lives, we focus on obligations properly, it requires a uh, change of our identity and ultimately purification of our identity beyond matter to understand that we are spirit, not the soul, to be properly performing our duties. Hmm. Yes. Masz mój tak. jest pytanie? Pytanie jest takie, że żeby właściwie wykonywać nasze obowiązki, to musimy zmienić naszą tożsamość i żeby zmienić naszą tożsamość, to wymaga oczyszczenia naszej tożsamości, żeby zrozumieć, że jesteśmy dużo poza ciałem, So can you Maharaj, elaborate on this, like uh, purification of our identity? It seems that material world is helping us very much with different pleasure. Tożsamość czy optykę? Mówię o naszej tożsamości. Ale zmieniasz tożsamość? Chodzi o zmianę tożsamości? No. Czyli, ja nie rozumiem Twojego pytania. No, żebyśmy... Tak, że, że jeśli na przykład jesteśmy przywiązani do materialnych rzeczy, to ciężko jest nam wykonywać nasze obowiązki. As long as we are attached to material things, Means whatever we identify with, we're going to function within that field. W czymkolwiek się utożsamiamy, będziemy działać w ramach tego obszaru. Just like if I'm going to perform an activity. Jeśli ja będę wykonywać jako, jakieś czynności. That activity will happen in a field. Te czynności mają miejsce w danym polu działania, or obszarze. A, or let's say a situation. Czy w jakiejś sytuacji. And that situation will have so many elements within it. I ta sytuacja ma w sobie tak wiele danych elementów. So unless we know who we are in that situation, how can we act? Jeśli my nie wiemy kim jesteśmy w tej sytuacji, to jak możemy działać? It means if you you're sitting in your car. Tak jak siedzisz sobie w samochodzie. And if you think you're the car, jeśli myślisz sobie jestem samochodem, then by going vroom vroom do you get anywhere? To nawet jak będziesz mówił brum brum, czy gdziekolwiek dojedziesz? No. Nie. So you have to understand you're the driver. Musisz zrozumieć, że jesteś kierowcą. And the car does the moving. I że samochód cię porusza. You can direct that. Możesz tym kierować. Okay. So that's your identity. To jest twoja tożsamość. Then you have to situate yourself properly. I dalej musisz się właściwie usytuować. Right? If you sit in the back seat, jeśli usiądziesz na tylnym siedzeniu and think that's what's going to make the car work, i myślisz, że dzięki temu samochód będzie jechać, we will still see we're frustrated because the car is not going anywhere. to nadal będziesz sfrustrowany, bo samochód nigdzie nie będzie jechać. Isn't it? Prawda? So then the whole whole point is is that you have to know who you are, what's the situation, what's the technique. You don't know how to drive, it won't work either. You have to know the technique, you have to have the knowledge. Więc musisz e, wiedzieć, kim jesteś, jaką masz sytuację, e, czy tak, jaką masz rolę w tym, w tym polu, w tej sytuacji. Musisz też znać technikę. Jak nie, nie znasz techniki, jak nie umiesz jeździć, to też nie, nie pojedziesz. So as long as we're thinking, I'm the controller, I'm the enjoyer, I know everything, I'm the best, I'm the center of everything, then we'll find the quality of our endeavor and results and experience will be very meager. Więc tak długo jak będziemy myśleć, że ja jestem kontrolerem, ja wiem wszystko, jestem najważniejszy, jestem najważniejszy do, to możemy zobaczyć, że do tego stopnia jakość naszego działania i doświadczenia będzie mniejsza. Because we're not considering the relationship we have with all these things. Bo nie patrzymy wtedy na tę relację, jaką mamy z tymi wszystkimi rzeczami. And when we consider the relationship, then we understand what's our identity and where we fit in that relationship. Kiedy patrzymy na aspekt relacji, to wtedy możemy zrozumieć, jaką mamy relację z tymi rzeczami i jak my w to wszystko się wpasowujemy. Right? So it's, it's a very elaborate science. Więc jest to bardzo obszerna nauka. But the principles of it are very simple and straightforward. Ale jej zasady są bardzo jasno i prosto wyłożone. So, so if we understand these principles, jeśli zrozumiemy te zasady, then according to our particular nature, situation, ability, then we learn the science to wtedy odpowiednio do naszej e, sytuacji, umiejętności i możliwości nauczymy się tej nauki. Right? Then we can apply it. Wtedy będziemy mogli działać zgodnie z tym. So, if you're associating with those whose consciousness is higher, więc jeśli obcujesz z tymi, którzy mają wyższą świadomość, higher. i dlatego ich zrozumienie i czynności są wyższe, then you can you'll take on that consciousness. to wtedy również przyjmiesz tę świadomość. You the nature of those you associate with. Rozwiniesz naturę tymi, z którymi obcujesz. Naturę tych, z którymi obcujesz. Yeah. So that's why then as a thoughtful individual, then you search out others who are of that same determination. I dlatego jako rozsądna osoba będziesz naturalnie szukać innych, którzy też mają podobną determinację. So, work. In other words, if you change, if you improve the quality of your understanding of who you are. Innymi słowy, jeśli poprawisz jakość zrozumienia tego, kim jesteś, you're in various situations doing various activities. Jesteś w różnych sytuacjach, wykonujesz różne czynności. As you improve your consciousness. Wraz z tym, jak poprawisz swoją świadomość. So your identity. Czyli swoją tożsamość. Then you'll improve the quality of the knowledge and action and results that you're involved in to poprawisz również e, jakość twojego, Twojej wiedzy, umiejętności i działania, w jakie się angażujesz. But it all goes together. Ale to wszystko jest, jest ze sobą powiązane. It's naturally balanced. I naturalnie zrównoważone. So if by hearing about the higher position, więc jeśli przez słuchanie o tej wyższej pozycji, And from that you're able to contemplate that and apply that practically. Z tego będziesz w stanie o tym myśleć, kontemplować i praktycznie to stosować. Then you'll get the result. To otrzymasz rezultaty. But if not, by associating with others who do have that higher consciousness. Ale jeśli nie, to obsując z innymi, którzy mają taką świadomość, then that will also create a purifying situation. To też stworzy taką oczyszczającą sytuację. And from that situation, then slowly, slowly, as we get purified, we become conscious. I z takiej sytuacji stopniowo, stopniowo wraz z tym, jak się będziemy oczyszczać, staniemy się świadomi. And with that improved consciousness, now we can see the connection and now with uh, determination applied. I z taką oczyszczoną świadomością będziemy naturalnie widzieć te powiązania i z determinacją to stosować w życiu. So either way it works. Więc działa to czy w ten, czy w ten sposób. To ma sens. Czy to ma sens? Okay, dziękuję. So it's like to see things from perspective of relationships. Means if you're seeing from relationships, then that's how things are going to work. jeśli będziesz widział rzeczy z perspektywy relacji, to w ten sposób to będzie tak działać. But just seeing it from the platform relationships isn't enough. Ale samo widzenie rzeczy z perspektywy relacji jest niewystarczające. Because being the soul, not the body, then you have to see what's the relationship between one soul and another and the soul and the supreme. Ponieważ jesteś duszą w ciele, to wymaga również patrzenia na to, jaka jest relacja duszy z innymi duszami i duszy i innych dusz z najwyższym. Does that make sense? Because just relationship based on the body, the problem is at some point the body will end. Dlatego, że relacje, e, samo patrzenie na relacje w oparciu o ciało jest problematyczne, bo w pewnym momencie ciało się kończy. Then all that work is lost. I wtedy cała ta praca zostaje stracona. But if it's about the relationship with the soul, and then that soul in that body, and you as a soul in your body, and therefore as souls, how do you relate through interaction of those bodies? Ale jeśli, that you can get an eternal benefit. Ale jeśli patrzymy na sytuację, że widzimy siebie jako duszę w ciele, drugiej osoby jako również duszę w ciele i te e, relacje, które są wtedy wykorzystywane w relacji z te, tych dusz w związku z Najwyższym, to wtedy to przynosi rezultaty na poziomie wieczności. Tak. Ktoś jeszcze miał? Nie Tomku? Może być banalne, ale nie nurtuje ciągle taka sprawa, że w zasadzie poprzez swoje doświadczenie uznaję, że rzeczywiście kontakt z absolutem jest podstawą, wywołanie miłości wręcz do Boga i to jest podstawą egzystencji. Natomiast zaakceptowania własnej, własnej sytuacji, własnego życia. I chodzi mi o to po prostu, jak do tego dojść, kiedy czasami jest spiętrzenie problemów, trudnych emocji, trudnych bardzo sytuacji i jest duży opór na, na poszukiwanie takiej relacji, na, na, na to, żeby zrozumieć, że to jest jednak ma jakiś sens. Ktoś mi pomoże. In short, um, I have an experience that I, I believe there is some supreme and we have some relationship with the supreme. And sometimes there are situations which are very tough, pile up different difficulties in life, and it's really difficult to remember the fact that there is a relationship and there is a freedom all this has a cost. So I guess the question is how to deal with the situation makes it tough. Cool. Yeah. So the the point is is that these tough situations they're coming up from the interaction of our mind and body with our environment. Te trudne sytuacje wynikają z e, interakcji naszego ciała i umysłu z środowiskiem. Right? And so then we as an individual Więc my jako indywidualna osoba and as we were discussing before, then trying to develop that relationship with the Lord. Tak jak dyskutowaliśmy wcześniej, w tej sytuacji starając się rozwinąć tę relację z Panem. That's the most important aspect of all these elements. To jest najważniejszy aspekt wszystkich tych elementów. Right? So, those dealing with the temporary, they will be temporary. Więc ci, którzy zajmują się tym, to co zajmuje się tymczasowymi aspektami, będzie tymczasowe. That dealing with the eternal is eternal. A to, co zajmuje się wiecznym, będzie wieczne. So, the temporary is only as useful as it is able to allow you or support your cultivation of the relationship with the eternal. Więc te tymczasowe rzeczy są tylko użyteczne wtedy, kiedy są w stanie albo umożliwić ci, albo wspierać twoje kultywowanie relacji z najwyższym. So there's no perfect material situation. Nie ma doskonałej materialnej sytuacji. Even if we develop something, it will end. Nawet jeśli coś rozwiniemy, to się skończy. That's the nature of energy is it transforms. Taka jest natura energii, że ona się przemienia. And what what what transformation we like, someone else doesn't. What they like, we don't like. I jakieś przemiany, które my lubimy, komu, ktoś ich to, co, jakieś przemiany, które się nam podobają, komuś się nie podobają i odwrotnie. Right? So, therefore, we only deal with the external in as much as it maintains a, a comfortable position in which we can be God conscious. I dlatego zajmujemy się tymi zewnętrznymi rzeczami tylko w takim stopniu, do jakiego one utrzymują tę zewnętrzną sytuację do tego stopnia, żebyśmy mogli być w tym świadomi Boga. So, each individual, the situation they require is different from someone else. Dla każdej osoby ta sytuacja, której dana osoba potrzebuje, jest inna od innych osób. So as long as we deal with the external in that it maintains us. Tak długo jak e, e, zajmujemy się tymi zewnętrznymi rzeczami w takim aspekcie, w jakim to nas utrzymuje. It won't disturb us. To nie będzie nas niepokoić. But if we think the external will make us happy. Ale jeśli myślimy, czy jeśli będziemy myśleć, że te zewnętrzne rzeczy uczynią nas szczęśliwymi, to <clears throat> where unhappiness comes to stąd przychodzi nieszczęście. That Chcę zapytać, że w świecie, w którym my żyjemy, tu konkretnie w Europie, że te prawa są, Mahamed powiedział, że są impersonalne, e, a dla odmiany w Wedach promuje się to, to personalne podejście. A z drugiej strony, znaczy się jestem ciekawa, jak to wygląda w praktyce, tak jak, bo są, nie wiem, jest Manusmriti i te prawa też są takie generalne, to są dla całych grup, to jest... E, Część odpowiedzialności mają kobiety, część mężczyzny, część odpowiedzialności w zależności od zawodu, jaki. I to też mi się wydaje, że jest takie ogólne. Więc tak byłabym ciekawa, jak to wygląda w praktyce. You mentioned that in, in like the context we are living in, those rules, obligations, rights are impersonal. But also, it's, uh, I was thinking that uh, in, in, the Vedas, in the scriptures, like Manusmriti, etc., there are also like uh, generic obligations for groups, like for obligations of women, obligation of men. So just and also for particular, like for brahmanas mm -hmm. and mm-hmm. for yeah, so, what, so, so for me it also seems like it's it's also generic. Yeah, so it's not based on relations because, like, for me, this is how. Yes, but I just wanted to. Okay, but has it all been said in Polish or? Yes. Yes. yes okay. So the point is, is that <clears throat> rules are generic, but your application and your experience, that's the, that's the individual, that's the person. Czyli chodzi o to, że zasady są ogólne, ale ich zastosowanie i to doświadczenie, jakie dają, są indywidualne, personalne. It's like a recipe. To jest jak przepis. It's generic. Jest ogólny. Then you apply it, you get the experience. Ale jak ty go stosujesz, to ty będziesz miała jego doświadczenie. But the point is, is anybody could apply it and get the experience. A chodzi o to, że każdy może to zastosować i otrzymać doświadczenie. Right? So that's the point. Impersonal doesn't mean <coughs> nothingness. Impersonal means it's generic. Więc impersonalne nie oznacza tego, że, że tam jest nicość, tylko że to jest ogólne. There's no such thing as, as nothingness. Nie ma czegoś takiego jak nicość. Right? Said, there's no such thing as nothingness that I heard. When he said it, it sounded like he said the word niche. Yes. Nothingness. But how is that where, where Nietzsche's name is from? It's nothingness. Okay. Odkrywam związki nicości z niczym. Does that make sense? So the generic rule, that's how it is, but then you apply it, then it's personal, and you Więc get the experience. To są ogólne zasady, ale jak ty je stosujesz, to ty otrzymasz ich doświadczenie. Does that make sense? So it means that the universal, that it's it's about this. That the universal then is applied personally. Where does the universal come yeah, yeah, but I mean that, that uh, anytime you all apply and uh, if you are living there or there Doesn't or matter. Więc It's te wszystkie like, rzeczy działają, czy ktoś mieszka tu, czy tam, nie ma znaczenia. You have a potato. Tak jak masz ziemniaka. Okay, that works here. Tak. Okay. Mamy ziemniaka. You take the potato, you put it in the pot. Bierzesz ziemniaka, wkładasz do garnka. Put some water in the pot. Dolewasz wody. Put it on the fire. Stawiasz na ogień. Then leave it on the fire for some time. Przez jakiś czas. It gets soft. I będzie miękki. Okay. Let us say we go next door to Germany. Powiedzmy do, pójdziemy z tym do sąsiadów w Niemczech. Does it still work? Czy to tam działa? What if we go up to Finland? Albo w Finlandii? You know, over to the Swedes. Albo do Szwecji. They're very liberal. I don't know if these things con constrictions will work. Szwedzi są bardzo liberalni. Nie wiem, czy takie ograniczenia tam się sprawdzą. But it still works. Ciągle działa. Right? So that's the whole point. You take you go to America, it works. You go down to South America. Więc o to chodzi, czy weźmiesz to do Ameryki, czy Południowej Ameryki, to będzie zawsze działać. Right? If the penguins were into it, it would still work jeśli pingwiny by się w to wpisały, też się sprawdzi w ich przypadku. strangely enough, they're not into potatoes. Ale nie wiadomo dlaczego pingwiny nie lubią ziemniaków. Does that make sense? So that's the whole point is that these natural laws are defined for everybody to use. Więc o to tu chodzi, że te naturalne prawa są zdefiniowane dla użytku wszystkich. But according to your position. Ale odpowiednio do twojej pozycji. Does that make sense? So that's how you that's how it applies. So you see what rules apply to you and apply those. Więc w ten sposób należy je stosować, że zobacz jakie zasady stosują się do twojej sytuacji i stosuj te. You know, it's like a cookbook. To tak jak przepi- książka There's kucharska. so many recipes. Jest tak tyle dużo przepisów. But means they'll all work. I wszystkie działają. But you have to apply which ones apply to you. Ale musisz użyć te, które się stosują do twojej sytuacji. Right. Does that make sense? Czy to? Yeah. So books like Manu and these, they're, they're, they're the complete recipes. Więc książki jak Mano i tak dalej, to są kompletne przepisy. You know, it's like that, uh, I say, thousand ways to cook potatoes. Powiedzmy, tysiąc sposobów na ziemniaki. Gotowanie ziemniaki. So you choose the one that applies to you. Więc wybierz tę, która się stosuje do twojej sytuacji. Yes, Yeah, so but it means that in our modern world um, in opposition, like the, the impersonal is because like we cannot, it, it's not applied for anyone. No, impersonal means it's generic, it's not personal. w tym współczesnym systemie, że to jest ogólne, a nie personalne. Means it's generic, but the problem is, is people don't apply it. I że ludzie tego nie stosują. So it doesn't work. Więc to nie działa. They apply it, it works. Jak stosują, to działa. It's not that oh, uh, back at the time of uh, Rome with Caesar, then there was gravity. To nie jest tak, że w czasach e, rzymskiego cesarstwa była grawitacja. Right, so after Brutus stabbed Caesar and he pulled a knife out and dropped the knife, the knife went down to the floor. Ale po tym jak Brutus zadźgał Cezara, no to wtedy jeszcze jego mm, sztylet upadł right? But now it's 2,000 years later, we're modern people, we're up to date, all these archaic things don't work anymore. <clears throat> Therefore, gravity, we don't have to follow gravity. That's for archaic people, dogmatic people, backwards, you know, we're modern, we're moving forward. prawa grawitacji, przecież to jest taki archaizm, to jest dla tych zacofanych ludzi, my jesteśmy postępowi. Therefore when I drop a brick, it shouldn't go on my toes. Dlatego jak sobie jak puszczę cegłę, to ona nie spadnie mi na nogę. In fact, it won't even drop. It'll just sit there in the air. W ogóle nie spadnie, będzie unosić się w powietrzu. So I decide what will happen. Dopóki ja nie powiem, co się stanie. Does it work? Czy tak to działa? No, that's the whole point. Is that nie. we say modern jest so different, but what's different? Mówimy, że te współczesne rzeczy są takie inne, ale co w tym jest innego? Right? Don't they eat, sleep, and defend? Czy ludzie już nie jedzą, nie śpią się, nie uprawiają seksu i nie bronią? And I forget who said it in Shakespeare that if you cut somebody, do they not bleed? Czy chyba tak jak Shakespeare powiedział, że jeśli kogoś zranisz, czy nie będzie krwawić? Right? What's changed? Co się zmieniło? Simply the situation you function in. Jedynie sytuacja, w jakiej funkcjonujesz. But otherwise, what you're looking for. Ale poza tym to, czego pragniesz. And what you need to do. I to, co potrzebujesz hasn't robić, changed at all. wcale nie zmieniło. It won't. It's eternal. I się nie zmieni, bo to jest wieczne. Does that make sense? Yeah. In other words, when Neanderthal man was going out and hunting. Kiedy Neandertalczyk chodził polować, he needed to eat. musiał jeść. And nowadays people need to eat. Dzisiaj też ludzie potrzebują jeść. So the laws are the same. Więc prawa są te same. It's just whether you want to follow them. Tylko czy chcesz ich przestrzegać, czy nie. That's all. To wszystko. It does, it, that, that, this idea that it's different, you can't do all these things, that's, that's Idea, że not real. Żyjemy w innych czasach, że to nie funkcjonuje, to nie jest prawda. my my idea like what what I catch was that uh, Vedic is better because we have it's about this relation, but I couldn't catch this difference because for me it was also generic, yeah. So no, but it's backwards. It's backwards. Means. Marta, że nie mogę zrozumieć różnicy między okay. systemem, który ma, w sobie te relacje Means, a, a, a ten współczesnym, który jest taki ogólny i impersonalny. Our, our audiences will have to forgive us here for our academics here and here. Droga publiczności, przepraszam, wybaczcie za teraz, co powiemy. Okay. Then, um, when you study the science. Kiedy studiujesz naukę. Right? In the modern academy, is that science itself, is that subjective or objective? we współczesnym e, środowisku akademickim, mhm. czy ta sama nauka sama w sobie jest traktowana jako coś obiektywnego czy subiektywnego? And then there's your experience or your value or your perspective on that science. I dalej ty masz jakby swoje doświadczenie i własną perspektywę na tę naukę. So the science is considered subjective. Nauka I mean objective. Uważana za coś obiektywnego. It's generic jest czymś ogólnym. But how you feel about it, that's subject. Ale to, co ty myślisz o tym, jest subiektywne. Okay? So in both the modern and the Vedic, these are both there. Więc czy we współczesnym, czy w wedyjskim koncepcji y, jest tak samo? But according to modern academy, which is higher. Ale według e, współczesnych akademików, co jest, yeah, co say, jest wyżej? Say the objective. Oni mówią, że to obiektywne. So it's not about your experience. It's Czyli not about you as a person. <clears throat> Dlatego oni nie patrzą na it's twoje doświadczenie, na ciebie jako osobę, tylko na naukę. So the impersonal is the highest in the modern culture. Że tutaj we współczesnej kulturze to impersonalne jest tą najwyższą Well, the personal is the highest in the Vedic. Podczas gdy w kulturze <clears throat> wedyjskiej ten personalny aspekt jest najwyższy. Yeah. I just want to. offend any. Intellectuals in the audience. awesome. <laughs> Does that make sense? So, so that's the whole point: is you get knowledge, you uh, have the skill, your life will be successful. Czyli to oni mówią, że tak, ty masz wiedzę, masz umiejętności, twoje życie będzie sukcesem. And people are committing to that, becoming less and less happy. I ludzie się pod tym podpisują, a stają się coraz bardziej i bardziej nieszczęśliwi. Because it's not about them as a person. Bo to nie mówi o nich, że są jako o osobach. And so then they re react to that about, you know, no me and my rights and about me. But then they drop from highest levels of consciousness all the way to the bottom of the animal that it's about me, but me as an animal. I to e, powoduje, że dalej oni się przeciwstawiają temu, że nie, co ze mną, moi, ja najważniejszy jestem, moje prawa i w ten sposób degradują się z wyższych poziomów świadomości do tych najniższych, do zwierzęcego ja i moje potrzeby. So you have very knowledgeable, skilled animals. Więc to produkuje czy tworzy bardzo uczone i e, takie posiadające umiejętności zwierzęta. Right? or the Vedic is have your knowledge and skill, that maintains you. Ale a w wedyjskiej koncepcji dobrze, ta wiedza i umiejętności to cię może, to cię utrzymuje. But that, no, that, that experience you're gaining in context of the Lord. Ale doświadczenie, jakie osiągasz w relacji z Panem, That's the higher principle. to jest wyższą zasadą. That's what you're looking for. I tego szukamy. You understand? So that's the whole, whole thing. Więc o to w tym wszystkim chodzi. Yes. Time's up. Time is up. Tutaj nasz czas się kończy. Otherwise we're so stop now. razie zamienimy się w dynię. Więc tutaj skończymy. You go. Hmm? Czy tej pumpkin? Pumpkin? No, those round things. You go beyond the time, it turns into a pumpkin. She's never heard of Cinderella. This is higher level of consciousness knowledge. Hmm? Zasiedzimy się jak dyni. No. Should I say, should I say potato? Zasiedzimy się jak ziemniaki. No. Hmm? Okay, so thank you everybody for. Dziękuję Wam wszystkim.